أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا زهر الله وعلى pripada سويشن gospodaru svjetova, vladaru dana sudnjega i neka je salavat i salam na našega poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Prije nego što nastavimo danas sa današnjim predavanjem i temom koja je predviđena, malo ćemo se podsjetiti na ono što smo prošli puta govorili jeli, o sunnetu, one osnovne stvari, da vidimo koliko smo jeli, toga zapamtili ili koliko nam je ostalo u našem pamćenju. E, znači, ovo je predmet sunnet, zove se sunnet i prošli put smo govorili o definiciji kako jezičkoj, tako jeli, i e, terminološkoj, i govorili smo o također o obavezi slijeđenja suneta, razlici između suneta i hadisa. Pa ćemo ovako jel, prvo e, da vidimo koja je to, e, šta znači sunnet u jezičkom smislu. Maleko da je zapamtio. tradicija. Znači sunet u jezičkom smislu znači put, pravac, običaj, praksa ili tradicija a u onoj definiciji koju smo mi odabrali, a to je definicija hadijskih učenjaka, sunnet je što neko drugi. To smo na kraju naknadno spomenuli. Sunnet je ona definicija, jel? Opširnija. Vrlo bitno znati tu definiciju. Što je sunnet? Rekao praktično Samo je znači, i svojstva Njegove moralno-etičke osobine i njegov životopis i prije početka i nakon početka objave. Znači to je definicija koju smo mi odabrali koja nam precizno označava ili definira sunnet, sve to također smo imali pitanje kakva je razlika između hadisa i sunneta. Kakva je razlika između hadisa i sunneta? Pošto se ta dva termina često upotrebljavaju, da li su istoznačni, znači da li su to sinonimi ili su različitog značenja? Znači, kazali smo da je ispravnije mišljenje da su to sinonimi, da su istog značenja. Kada kažemo sunnet, da mislimo jeli, i na hadis, kada kažemo hadis mislimo i na sunnet. I kao, također smo spominjali prošli put e, obavezu sljeđenja sunneta poslanika i salatu Kazali smo e, da je šta? Sljeđenje sunneta općenito je obaveza. S tim da smo najavili da ćemo kazati da postoje stvari e, u sunnetu koje su obavezne, stvari koje su preporučive, stvari koje su jeli, pohvale i tako dalje. To ćemo drugom priliku. Danas ćemo, ako Bog da, e, govoriti o zapisivanju i sakupljanju sunneta. O zapisivanju i sakupljanju sunneta. Mi danas ili možemo naći zbirke hadisa, čuli smo za zbirke hadisa, prije svega Čuli smo za, Buha, za Sahih Buharije koji je preveden na naš jezik. Čuli smo za zbirku Sahih Muslim ili zbi, Muslimova zbirka hadisa koja, je također prevedena na naš jezik. I to su naj, e, znači, vjerodostojnije zbirke hadisa. Pored njih, mada ću mi poslije spominjati, <clears throat> koje su još koje su još zbirke poznate, zbirke hadisa. Tirmizija, znači Tirmizin sunen, eh, Ibn Mađin sunen, znači isti, isti naziv za te zbirke, Nesain sunen, Ebu Davudov sunen. To su sa Buharijom i Muslimom, to su eh, četiri najvjerodostojnije zbirke i najpoznatije zbirke hadisa među muslimanima. Sada se postavlja pitanje, Postavlja se pitanje kako je došlo da se, do sakupljanja i sabiranja tih hadisa poslaniku ali islatu kako je došlo znači da se one saberu u zbirke, u knjige, kad je poznato da hadis poslanika ali islatu zvanično nije zapisan i sakupljen za vrijeme njegova života. Ovo je vrlo bitno da znate. Znači hadis poslanika ali islatu zvanično nije sakupljen za vrijeme njegova života. Šta je sakupljeno? Šta je sakupljeno? Kur'an. Je li Kur'an u cijelosti zapisan? U cijelosti zapisan, znači od Fatihije do, koja je zadnja sura u Kur'anu? Do Fatihije, od Fatihije do Fatihije. Ko ne zna više. Znači od Fatihije pa do sure Enas, e, cijeli Kur'an je zapisan za vrijeme poslanika ili salatu vama je to uglavnom poznato, zapisivane na različite predmete, znači na koru, na drvo, kamen, kosti, u to vrijeme nije bilo nije bio zastupljen papir, nije bilo papira, nije bilo ove tehnike danas. Međutim, oko toga islamski učenjaci uopće ne razilazi. Svi se slažu i postoje historijske činjenice i dokaze da je Kur'an kao izvor, kao Božja objava, kao glavni izvor Islama sakupljen za vrijeme poslanika, ali odnosno zapisan zapisan za vrijeme njegova života. E, pored toga, Kur'an se također učio na pamet. Mnogi ashabi Resula alaih salatu su znali cijeli Kur'an na pamet. Neki dijelove Kur'ana, neki su poznavali samo određene sure. Pored znači ashaba, lično poslanika alaih salatu je bio, šta, prvi prvi hafiz Kur'ana, prvi, e, prvi jel, čovjek koji je poznavao Kur'an na pamet kao poslanik koji im je dolazila objava. I znamo da je poslanik Ali svake godine uz Ramazan obnavljao Kur'an zajedno sa Džibrilom Ali Selam. Znači po jedan put osim u zadnjoj godini svoga života kada je dva puta obnovio Kur'an. <clears throat> znači oko toga sisanski učast ne razilaze da je Kur'an zapisan u cijelosti za vrijeme poslanika ali Međutim je sakupljen u jednu zbirku. Je Kur'an sakupljen u jednu zbirku za vrijeme poslanika ali salatu ili poslije? Poslije je sakupljen, o tome nećemo govoriti, samo ćemo kazati jel, za vrijeme koga je prvi put sakupljen u jednu zbirku. Za vrijeme? Koje, koje Se razilazite? Za vrijeme? Kur'an je znači Sakup e, u jednu zbirku mushaf za vrijeme Ubekra. Znači njemu je predložio, predložio me Omer radijallahu ta'ala anhu nakon bitke, nakon jedne bitke protiv lažnog poslanika koji se tada pojavio odmah nakon poslanikove smrti koji zovemo Sejlema u bitci na imami, poginulo je dosta hafiza. Nek se spominje oko 70 hafiza i zbog toga iz da se, da se ne zaboravi Kur'an, jer nije bio sakupljen. Kod nekog je bio dio, kod drugog dio, mada su, kažem, mnogi znali cijelosti Kur'an na pamet. Omer je predložio Bubeku, znači, da se sakupi Kur'an i tada je sakupljen Kur'an u jednu zbirku koja zove Mushaf ili Mushaf. To je jedna zbirka Kur'ana. Poslije za vrijeme Osmana, ta je ovaj Kur'an na jednom narječju prepisan u četiri primjerka je poslan u najveće islamske centre tog vremena. Međutim, kažem, nećemo o tome, idemo na, na hadis. Malo ćemo se dotaći kakav su odnos ashabi Rasula sallallahu alaihi sallam imali prema hadisu, prema e, poslanikovim riječima, prema njegovim postupcima, prema njegovoj praksi i tako dalje. Inače, e, ashabi Rasula sallallahu sallam su jedna posebna generacija i svi se slažu jeli, da je to najbolja generacija, generalno najbolja generacija muslimana, da ni jedna generacija postoji u znanju, bogobojaznosti, imanu i čestitosti ne može dostići tu generaciju. Međutim, neki islamski učenjaci kažu da pojedinci od ovoga umeta do sudnjega dana mogu dostići neke ashabe u imanu, u, pobožnosti, u dobrim djelima i tako dalje. Znači, to je generacija koju je lično odgajao poslanika, alaih salatu wasalam, živjeli su sa njim, veći dio svoga jer dnevnog vremena trošili sa njim, učili od njega, E, pratili svaki njegov postupak, svake, sve njegove riječi. Direktno su znači vjeru učili od poslanika ili koji je dobivao objav od, od Allaha subhanahu wa ta'ala. Učili su direktno propise iz Kur'ana, a za one propise koji se nisu nalazili u Kur'anu, učili su to direktno poslanika ili pitali su ga kao što su propisi vezani za namaz, vezani za namaska vremena, za abdest, vezani za, za hađ, način obavljanja hađa i sve druge propise koje, koje ne možemo naći jeli, detaljno, ne možemo ih naći detaljno u Kur'anu. Znači ne možemo naći, spominjali sam prošli put, kako se obavlja namaz, ne možemo to naći u Kuranu. Imamo samo naredbu, obavljajte namaz, dajte zekat, međutim detaljno kako se to čini i kako se obavlja, možemo naći u praksi poslanika ili salatu bilo da se radi o njegovim riječima kada je objašnjavao to ili o njegovim postupcima kada je to praktično činio. Zato je poslanik Ali Islatu Islam recimo e, govorio često o u Salu kemara etu muni Klanjajte kako mene vidite da klanjam. Znači to je bio praktični islam, jeli? Ili praktično, praktični Kur'an. Poslanik Ali Islatu Islam klanjao su učili e, preko praksi. Također hadis u kojem poslanik Ali kaži kaže naučite od mene obrede hađa. Naučite od mene obrede hađa. Znači, poslanik Ali Islatu kada je obavljao hađ, a obavio ga je samo jedan put u životu, tom prilikom je učio ashabe kako da se obavljaju obredi hađa. Znači, njihovo srijeđenje poslanika Ali Islatu Salam, strane ashaba išlo je do te mjere da su oni činili sve što je poslanik Ali Islatu Salam činio. Pa ako bi negdje sjedio, oni bi tu sjedili. A ako bi on ustao, oni bi ustao. Pa jedne prilike, ili prenosi, bilježi Buhari od Ibn Omara, kaže poslanik ali salatu vam jedne prilike skinuo ili uzeo zlatni prsten, znači to je bilo prije zabrane e, nošenje zlata za muškarci uzeo kao zlatni prsten, pa su svi ljudi ashabi koji su bili sa njim uzeli skinuli svoje zlatno prstenje ili što su imali na sebi od zlata. Kad zatim, zatim ga poslanik salam bacio, bacio i rekao ja ga više nikada neću staviti. A nakon toga je svi ashabi batiše svoje prstenje. Znači do te mjere su išli i slijedili poslanika alaih da čak i nisu pitali zašto. Zašto? Zato što nisu sumnjali u, znači, u to da je, da je to istina, da je to objava, nisu uopće pitala zašto se ne bi nosio prstine. Mada sve ima u islamu, ima svoje zašto, ima svoju svrhu. Nešto nam je, u stvari, mnogo toga nam je poznato, a mali stvari ili manji broj stvari propisa nisu nam poznati zašto. Jer mudro stoga I to je iskušenje za ljude. To je iskušenje Allah ostavio za ljude. Jer nije, nam otkrio mudro svakog propisa. Zašto? Zato da bi, da bi, iskušao, da bi iskušao naš ima, naš pokornost. Jer osobina pravih vjernika, kao što su bila shabi sula, ali i bila kada u pitanju jasan propis. Se slušamo i pokoravamo se. Ashabi Allahov poslanika, ali salatu wasalam, za vrijeme života ili njegova su nastojali da prisustvuju svakom sjedenju ili svakom sjelu jel, ovaj, koje je poslanik sam vodio i svakodnevno su se mijenjali, znači nisu mogli non stop biti sa poslanikom, imali svoje poslove, radili su, jel, privređivali, nisu mogli non stop biti sa njim, pa su se mijenjali. Mijenjali se pa bi jedni drugima prenosili šta su novo učuli, šta su novo naučili. Tako viži Buharija od Omera Ibn Hataba, kaže da je rekao, ja i moj komšija Ensarija bili smo kod Benu Umeje, ili stanovali smo kod Benu meje i svakodnevno smo se smjenjivali kada bi odlazili Allahom poslaniku alaihissalatu Jedan dan bi odlazio on, a drugi dan bi odlazio ja. Kada bi ja odlazio, obavijestio bi ga šta je taj dan došlo od objave i o drugim stvarima, kada bi on odlazio, isto tako bi uradio. Hadis bježi Buhare Muslim. Znači vidimo u ovom primjeru, vidimo kolika je bila njihova pažnja i nastojanje da nauči sve što je dolazilo od vjeri. I to je još jedna karakteristika i osobenost koja krasi tu prvu generaciju i po kojoj se ta generacija odlikuje znači, u odnosu na nas. Jer danas, pazite, danas nećemo naći ni blizu kod muslimanskog naroda, osim u nekim muslimanskim zemljama, recimo arapskog polotoka, nećemo naći toliku brigu i želju da se uči vjera kao što je bila kod prve generacije muslimana. Danas je vrlo teško pa se vrlo teško je ljude danas okupiti ovaj, da, da uče propise. E, druga je stvar slušanje općih desova predavanja gdje jednostavno ljudi ono, opušteni i slušaju nekakva zanimljiva, predavanja, nešto što ih malo podigne, međutim to zaborave za dan, dva šta je bilo. E, to je razlika između toga i učenja vjeri. Da sjedneš godinu, dvije, pet, deset ili dvadeset, trideset, kao što su neki sjedili pred svojim učiteljima, i učili znači propis po propis, hadis po hadis. To je znači temeljit odgoj. Takvo znanje temeljito odgaja čovjeka. A znanje ono zbrda s što se kaže, danas slušam jedno predanje pa ga zborim do sljedećeg, pa je sve tako, takvo znanje djelomično znači, utječe na čovjeka i odgaja ga. Znači, bilo je među ashabima i oni koji su znali prijeći razdaljine, da bi čuli jedan hadis od poslanika, ali Samo jedan hadis. I da bi potvrdili hadis. Recimo čuje od drugoga sahaba, međutim on hoće da ga lično čuje od poslanika, ali i pređe na stotine kilometara. Na stotine kilometara u to vrijeme kada se putovalo devom ili pješice i tako dalje. Kaže, bilježi Buharija u svome sahihu od Ukube ibn Harisa, kaže da ga je jedna žena obavijestila. Jedna žena mu rekla da je dojila i njega i njegovu ženu. To je da su oni brat i sestra po mlijeku. I prema tome ne mogu se uzeti. A on to nije znao. Kaže, on je odmah uzjahao svoju jahalicu i zaputio se ka bio je u Mekiju. Znači 400 i nešto kilometara. Zaputio se do Allahu poslanika sallallahu i kada je stigao pitao ga je o šerijatskom propisu, znači za onoga koji se ženio ženom, ne znajući da mu ona sestra po mlijeku. A poslanik alejhi mu je rekao: kako, ustvari kako da se oženiš kada je već propis poznat ili kada je već rečeno da je to zabranjeno. Znači vratio se i ovaj, razvio se s tom ženom. Vidimo njihovu pažnju i njihovo, znači, njihovo nastojanje da budu pokorni uzvišenom Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku alaihi do te mjere prelazili razdaljne i razdaljne. Mi danas imamo ovaj puno više sredstava na raspolaganju i načina da naučimo svoju vjeru preko knjiga, mnoštvo knjiga. I danas imamo više hadisa, jedan pojedinac, mi, imamo više hadisa nego što su imali neki ashabi, mnogi od njih. Možda je neki ashab znao stotinu hadisa. Recimo Ebu Hurira on prenosi, kao prenosac koji najviše prenosi hadisa, prenosi nešto oko 4000 hadisa. 4000 hadisa, to je jedna zbirka. Međutim, mi danas imamo zbirke, ko zna arapski i sve zbirke, sakupljene hadisa, koji god hoćemo na internetu, na CD-ovima i tako dalje. Na bosanskom imamo također, kao što sam kazao, imamo e, dosta tih zbirki, dosta hadisa. I možda zbog toga što nam je to ovaj, dostupno, možda zbog toga ne cijenimo, to, blago. To blago koje je uistinu blago, jer to je, e, pazite, to nam je vjera od koje nam zavisi spas, sreće na ovom i na onom svijetu. I to je naša kultura i tradicija. To je blago mi muslimani imamo glavu koje niko nema. Prije svega Kur'an, Božju objav koja je sačuvana u originalnoj formi. I drugo, imamo praksu, zapisanu praksu poslanika, ali njegov sunnet, od A do Ž što se kaže. Imamo i najsitnije stvari, kao što se, kao što navodi tamo, kako je poslanik, ali i slat lijegao, kako je jeo, kako je pio, kako je sjedio, sve to imamo zapisano u vjerodostojnoj tradiciji. Znači ovo su primjere iz života sahaba koji nam govore koliko su oni pazili, znači pazili na Allahove naredbe i zabrane, koliko su pridavali pažnje sunnetu Allahov poslanika ili islatu zbog čega? Zato smo kazali da je sunnet, da je sunnet šta? Ona zadnja definicija mala, koju smo jedno malo prije. To je idealna primjena Kur'ana, znači sunnet je idealna primjena Kur'ana. Dolazimo sada do teme kako je počelo zapisivanje i sabiranje sunneta, odnosno hadisa. O Kur'anu smo kazali. Znači ono što je tačno i što je znači ispravno, sunnet zvanično, zvanično i definitivno nije zapisan i sakupljen za vrijeme Allahog poslanika sallallahu Iako je bilo pojedinačnih slučajeva gdje su neki ashabi pisali sve što bi čuli od poslanika Sve. I na jednu riječ, zapiše sve što čuje od poslanika ali Pa je tako dolazilo da su neke shabi pisali zajedno i Kur'an i hadis, znači i sunnet, zajedno na istim papirima i to je bio jedan od razloga to je poslanik alaih zabranio da se zapisuje sa Kur'anom išta drugo. Znači postoji zabrana od poslanika alaih da se sa Kur'anom, znači na istom papiru ili na istom predmetu zapisuje išta drugo jedan od poznatih ashaba koji je imao svoju stranicu ili svoje stranice e, koje je zvao Sadika, e, bio je Abdullah ibn Amr ibn al-As, poznati ashab Abdullah ibn Amr ibn al-As, on je zapisivao sve što bi čuo od poslanika ali Od njega se prenosi da je rekao, pisao sam sve što bi čuo od Allahova poslanika, sallallahu sa željom da to zapamtim. Znači, pisao je da bi to pamtio poslije, pa su mi Kurejšije zabranile, rekli su, zar piše i sve što čuješ? Allahu poslanik je čovjek. Pričaj u srđbi kada je smiren. Ja sam to spomenuo Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i on je prstom pokazao na svoja usta i rekao, piši jer tako mi onoga u čoje ruci moja duša i moj život, iz njih iz usta ne izlazi ništa osim istina. Znači piši jer tako mi onoga u čoje ruci moja duša iz njih ne izlazi ništa osim istina. Hadis bježe Budavud, dari mi Imami Ahmed. Hadis je vjerodostojan. Znači vidimo da ovaj ashab, bitno ga je zapamtiti, jeli, Abdullah ibn Amr ibn Las, najviše je zapisivao hadise, sve što bi čuo od poslanika, sala s ciljem da to zapamti. Prenosi se od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu da je rekao Niko od ashaba Allahov poslanika sallallahu ne prenosi više hadisa od mene on to tvrdi i to je sve i Rekli smo da je da najviše hadisa prenosi Ebu Hureyre. Zbog čega? Zato što je bio čovjek, beskućnik. Beskućnik i bio je najviše vremena prvo sa poslanikom, ali slat stanovo je, bio siroma, stanovo je u mesčidu i prenosio je dosta hadisa poslanika, ali slat a i poslanik je za njega učio dovu, jel tako? Dovu, da mu, da mu poveća njegov pamćenje. Kaže, niko od, ashaba Allahov poslanika, ali wasalam, ne prenosi više hadisa od mene, osim Abdullaha ibn, ibn Amra. Jer kaže, on je zapisivao, a ja nisam. I ovdje kažu islamski učenjaci i današnjice i oni, prethodnici, da je, kad je u pitanju znanja općenito, da je uvijek bolje zapisivati. Uvijek je bolje zapisivati nego pamtiti. Jer pamćenje vara a ono što se za, pamćenje izda čovjeka, a ono što se zapiše na harti, na papiru, to ostaje, to se može obnoviti. Također se prenosi od Abdullaha ibn Amrada je rekao, kaže dok smo sjedili oko poslanika, sallallahu alaihi sallame, i pisali, nekoga je upitao, ovdje znači u dokaz pisali, što znači da su ashabi neki pisali ono što bi čuli poslanika alaihi kada smo sjedli sa poslanikom, kaže, i pisali, nekoga je pitao, koji grad će biti prvo osvojen? Konstantinija ili Istanbul ili Rim? Pitali su poslanika, ili islatu koji grad će biti prvo osvojen od strane muslimana? Konstantinija, znači Istanbul današnji ili Rim? Pa je poslanik, ili islatu kazao, prvo će biti osvojen Heraklijev grad. A Heraklijev grad je Konstantinija ili današnji jeli, Istanbul. E sada ovdje postavlja se pitanje kako su ashabi mogli zapisivati ovi jel, koji se spomenju, neki od njih, zapisivati hadise kada je lično došla zabrana od poslanika ali salatu wasalam, da se išta zapisuje mimo Kur'ana. Pa ćemo navesti neke, jeli, neke predaje, neke hadise. Kaže poslanik ali salatu wasalam, osim Kur'ana nemojte od mene ništa zapisivati osim Kur'ana, nemojte od mene ništa zapisivati i ko je zapisao nešto mimo Kur'ana, neka to izbriši. Hadis bliži muslim, dare mi Ahmed. Također Abu Sejid al-Hudri radijallahu anhu kaže tražio sam od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam da zapisujem hadis pa mi, pa mi nije dozvolio. Hadis bliži Tirmiza i mi. Kaže Abu radijallahu ta'ala dok smo zapisivali hadise, dođe nam u poslanih sallallahu alaihi sallam. Znači, shabi su između sebe znači, razminjivali zapisane hadise ili naučene na pamet. Kaže, dok smo zapisivali hadise, dođe nam poslanih sallallahu alaihi sallam i upita šta to pišete. A mi smo kazali hadise koje smo čuli od tebe, Allahu poslanić. A na to poslanik reče knjige mimo Allahove knjige. To je druge knjige mimo Allahove knjige. Kaže, znate li da su oni koji su živjeli prije vas otišli u zabludu, misli se na židove kršćane, samo zbog toga što su uz Allahovu knjigu, uz objavu, Boži, Boži riječi, pisali i druge knjige. Sad su ovi ashabi zbunili, šta da radimo, pa su e, poslaniće, hoćemo li prenositi od tebe, hoćemo li prenositi od tebe hadise a poslanik Ali Slat islam reče, nema smetnje da prenosite ono što kažem. Nema smetnje da prenosite ono što kažem. Znači ovdje je bila zabrana zapsivanja, psivanja, dozvola se prenosi usmeno. Kaže, ako na mene namjerno slaže, neka pripremi sebi mjesto ili neka se pripremi za mjesto u džehennemu. Hadi izbježi imame Ahmed. Znači, postoji li sada, postavlja se pitanje koje je veoma bitno, odnosno odgovor na to pitanje je veoma bitan, postoji li kontradiktornost između hadisa zabrane i dozvoli zapisivanja. Između hadisa koji zabranjuju i oni koji dozvoljavaju. Prividno znači postoji, postoji kontradiktornost, međutim islamski učenjaci daju sljedeći odgovor. Daju sljedeći odgovor. Neki smatraju, što ovo isto bitno pitanje, neki smatraju da je zabrana, u da se zabrana odnosi na onoga za koga postoji bojazan da će se osloniti samo na zapisivanje, a da će zapostaviti učenje hadisa na pamet. To je tumačenje nekih islamskih učenjaka. Oni smatraju da je to razlog zašto je poslanik zabranio zapisivanje hadisa. Znači da se ne bi neki oslonili na zapisivanje, a zapostavili svoje, svoje, pamćenje, jer poznato je da je među jeli, Arapima tog vremena e, bilo poznato ovaj, da su mnogi od njih bil nepismeni, jel tako? Sam poslanik, ali sam nije znao ni čitati, ni pisati, to je mudrost Allahova, jeli? Mnogi su bili nepismeni i mnogi su uh, učili i Kur'an i hadis na pamet. Kaže, neki opet smatraju uh, da je zabrana samo za pisanje onoga što nije od Kur'ana zajedno sa, Kur'anom, a dozvola ako se to zasebno zapisuje. Znači da, je da se zabrana odnosila samo ako se zajedno e, hadij zapisuje sa Kur'anom na istom predmetu ili na istom papiru, ako je bilo papira u to vrijeme. A ako se zasebno zapisuje da, da nema zabrane, da je bilo dozvoljeno. Najispravnije mišljenje ili mišljenje većini islamskih učenjaka je e, da je zabrana bila u početku. U početku objavi. Da je zabrana bila e, da se da znači prioritet Kur'anu, da se da važnost Kur'anu kao Allahovom govoru, kao e, glavnom izvoru slama, a zatim je došla dozvola, znači da je ta zabrana derogirana, dokinuta, poslanika ali i A kad se to desilo, niko ne zna, ne postoji dokaza kao, ovaj, koji precizno upućuju na to kada je poslanik ali salatu dozvolio zapisivanje hadisa ponovo. Osim što se prenosi jedan hadis, jeli, da je kada je došao jedan čovjek iz Jemena poslaniku ali tražio od njega neke propise da je poslanik ali salatu wasalam naredio, naredio da, mu se zapišu neki hadisi, odnosno propisi iz hadisa, a ovaj ashab se zvao Ebu Šat. A to je, taj hadis je izrečen, to se tačno zna, osme godine, osme godine po hijđri, odmah po osvojenju, po osvojenju Mekke. Znači osme godine po hijđri, odmah po osvojenju Mekke. nakon poslanikove alejhi salatu wasalam smrti. Šta se desilo? Da li je došlo do zapisivanja, zapisivanja ovih hadisa, njihovog sakupljanja sabiranja u zbirke? Da li je to odmah došlo ili je trebalo vremena? To ćemo odgovoriti u ovih nekoliko narednih ili minuta. Prvo što je bitno znati, bitno da znate, jeste da je prvi čovjek koji je udario temelje zapisivanju i sakupljanju sunneta poznati islamski učenjak Zuhri. Poznati islamski učenjak Zuhri je prvi koji je udario temelje za psivanju, za psivanju suneta. I on je isto također, znači, po naredbi Omera ibn Abdul Aziz, ste čuli za Omera ibn Abdul Omer ibn Abdul Aziz ili unuk. Unuk, jel? Ili, ili je sin, ha? on je njegov unuka sa strane sa strane njegove čerke. Znači, Omar ibn Abdulaziz je bio halifa, jedan od kalifa koji je poznat svojoj pravednosti, iako je vladao vrlo malo, nepune dvije godine. On je naredio ovom učenjaku je Zuhriju da zapisuje hadis, da bi se sačuvao, znači da bi se čuvala poslaniku, ali je to sam tradicija. I mnogi kažu da nije bilo Zuhrija, Znači njegovo zapisivanje hadisa, malo tiše žene tamo. Da nije bilo zuhrije njegovu zapisivanje hadisa, kaže mnogo suneta bi se zagubilo. Znate zašto? Zato što je Zuhri živi odmah znači, u, generaciji poslije, poslije ovaj, poslanika, ali i oni su doživjeli neke ashabe. I Znači, Zuhri je živio u to vrijeme kad se dosta još tog suneta znalo na jer vrijeme, to, vrijeme je to koje utječe na zaboravljanje. Znači, što, bi vrijeme više procitalo, dosta toga bi se zaboravilo. I on je toga dosta zapisao, međutim, zapisivanje suneta za vrijeme Zuhrija nije bilo kao zapisivanje suneta za vrijeme, recimo, Buhari i muslima o kojima ćemo govoriti. Zbog čega? Zato što je Zuhri, evo može vam biti pitanje, recimo, zato što je e, ovaj, imam Zuhri zapisivao, pored hadisa, i riječi ashaba i fetve tabina. Pored hadisa, znači u, svoje, te svoje zbirke ili svoje spise, zapisivao je i riječi ashaba i fetve tabina. Znači, ova, isto riječi ili izreke tabina. Tabini su generacija koja je živjela, znači za vrijeme koga doživjela je ashabe, a nije doživjela poslanika. poslije Zuhrija, znači, dolazi drugi koji su veliku pađu posvijetili za psivanju hadisa poslanika alaih e, Prije svega najpoznatiji među njima je i prvi koji je napisao svoju zbirku ko? Imam, imam Malik, svoj muveta. Muveta, znači Imam Malik je prije napisao, sakupio muveta, nego ovaj, prije imama Buhari. Međutim, i muveta koji je izišao, mislim da li drugi dio, prvi dio izišao jel, na našem jeziku, u njemu, pored hadisa poslanika, imate isto e, različita fikska ili pravna pitanja i fetve, malikove fetve, njegove stavove. To je sve sakupljeno. I tako, znači, hadis se s generacije na generaciju, od, od, znači od pojedinca do pojedinca prenosio i zapisivao sve do, sve do kojeg do trećeg hiđarskog stoljeća, e, stoljeće koje e, znači, koje se računa kao stoljeće procvata u zapisivanju ili ovaj sakupljanju hadisa Resula sallallahu Znači zlatno doba. To je početak zlatnog doba u sakupljanju e, hadisa i suneta i njihovom znači i selekciji, selekciji hadisa, znači da se odvoje oni koji su vjerodostojni od onih koji nisu. Sada dolazi imam Buharija, poslije njega ima Muslim i ova četvorca koju smo spominjali, nećemo o njima detaljno, drugi prilike ćemo, ovaj, imam eh, Ebu Davud, eh, Nesaija, Tirmizija, Ibn Mađe, pored njih imamo imama Ahmeda, kojeg ne možemo zaobići, njegova poznata, možda je najveća zbirka hadisa koja se zove koja se zove koja se zove Musned, Musned recimo ima sada e, na, na arapskom do nekih 50 tomova je odštampano, 50 tomova. Sam imam, sam imam ovaj, Ahmed je govorio da zna, da zna milijun hadisa na pamet. Milijun hadisa na pamet, što ovaj, vjerodostojni, što nevjerodostojni. E, pored njih imamo i druge također, jeli, zbirke, imamo imam Edarimi, isto Sunan Edarimija, imamo Mustedre kod Hakima i druge koje nećemo jel ovom prilikom spominjati, ali e, od vas bi tražio da pročitate, možete naći na našem jeziku, možete naći u knjizi Islamsko znanje, možete naći u knjizi Velikani hadijski, nauke od Kurdića, e, možete naći znači biografiju ovih imama, ove šestorce i širi, a mi ćemo ako Bog da spominjati e, ono što se, o čemu se manje zna, a to su muhadisi ili učenjac hadisa iz ovih naših krajeva. To ćemo spominjati druge prilike. Da sa njima upoznamo kako su oni ovaj, poznavali hadis, koja su njihova djela, njihova, njihova zasluga za očuvanje hadisa i poslanikove znači, tradicije na ovim prostorima. Ovim završili ovo današnje predavanje, pošto je vrijeme isteklo, i molim uzvišenog Allah subhanahu da nas pouči onome što je korisno i da naše traženje znanja učini iskrenim radi njegovog zadovoljstva i radi njegove nagrade. Kulu kavli hada wa li innahu rahim. S obzirom da je danas došlo do promjeni znači i termina, redu redoslijeda predavanja, ono što sam obećao sljedeći ovaj, prošli put, vi ćete dobiti znači otkucano ovo ovaj, na, kompjuteru, pa će ovi organizatori kursa to vama podijeliti ova predavanja, znači sunnet a nema smetnje da ovaj, potražite to u knjigama koje su prevedene na naš jezik, da proširite svoje znanje. Znači, obje se tiče pitanja 3-4 na papire. Imamo ovdje neke sestre straža da se ponovi ona definicija hadijskih učenjaka jer nisu je zapisale pošto pričaju pa ne mogu stići. Sunnet je sve ono što je preneseno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. zarez Njegove riječi. Praksa. Znači njegove riječ praksa. Prečutno odobravanje. Moralno-etičke osobenosti ili osobine i njegov životopis koji obuhvata njegov život i prije i poslije objave. Misli se na početak objave. Znači njegov život do 40. godine kad mu je došla objava i poslije 40. do smrti kada mu je taj period dolaska objave. Ako nekome ima nešto jasno, nek pita. Ima li neko da piše pitanje ili nema? Kod se Znači ovdje je bitno, evo ako nema, dok, se neko smisli, dok neko smisli pitanje. Ovaj, bitno je da znate u današnjem predavanju bitno je da znate kako je e, teklo zapisivanje i sakupljanje suneta. Bitno je da znate e, da znate da je postojala zabrana, da je poslanik Ali Slatosana zabranio u početku, zbog čega, bitno je da znate zbog čega, pa je poslije došla dozvola, isto kada je nestalo te bojazni, da se pomiješati Kur'an sa sunnetom, da su neki ashab zapisivali za vrijeme poslanika ali slatu najpoznatiji bio Abdullah ibn Amr Vas koji imao svoje stranice Sadika. Također da je Ebu Hurere prenosio najviše hadisa od I da je utemelj, e, znači utemeljitelj sakupljanja zapisivanja hadisa imam Zuhri, znači po naredbi halife Omara ibn Abdulaziz, da je on to. Specifičnost njegovog zapisivanja jeste da je pored hadisa zapisivao izreka shaba i poslije njega dolazi imam Malik, Buharija, Muslim i ostali. Ovim imamima trebali pročitati nešto. Kad se kaže uh, najpoznatiji šest zbirki, šest najpoznatijih zbirki među muslimanima danas koje su opće prihvaćene su ovi šest. Sahih Buharije, Sahih Muslima i suneni od znači, Ebu Davda, Trimizije, Nesaj ibn Mađe. Mada postoje zbirke koji su vjerodostojniji od recimo sunena e, Ibn Mađe, neću ulaziti u detalj. U sunenu od Ibn Mađe imate hadise koji su vjerodostojni, imate one koji nisu vjerodostojni, imate čak izmišljeni hadisa koji sakuplju, ne znajući da su izmišljeni. A recimo dok kod imama Malika nemate to, ali ovi su, islamski učenjaci su uvrstili i Sunan Ibn Mađe među ovih šest zbirki zbog toga što je poredan po fikskim poglavljima. Ono ide prvo poglavlje što će taharet, abdes, gusul, ostalo, pa onda ide namaz, po, zekat. Zbog toga, zbog te koristi. A inače ima dosta hadisa